Exterordinara verco. La esperanta retradio ne estas convena loco por recenzo de libroi. Citiu articolo temas pri libro, sed gi ne estas recenzo. Gi estas invito pripensi la grandegan potenzon de literaturo por la Roma vivo. Antau quelcae tavoi, mi visitis libro vendeion, cae hazarde trovis libron, pri ciu mi tutte nenion sciis. Gia titolo estas, En Augusto ni rencontigios. En la hispana lingvo, En Agosto nos vemos. Cae gi estas la lasta verco de la famega colombia autoro Gabriel Garcia Marquez, publici gita dec iaroin post lia morto. Mi accetis la version en la portugala lingvo. Cetiu verkisto estas uno el la plei gravae en Latin Americo. Li creis tutan skolon de literaturo kion oni al nomis magia realismo. Li mixis fantasia scenoen cun tutte realismai elementoi por crei spezon de nova etoso. Lia cef verco, cent iaroi da solezzo, ravis legantoin en la tuta mondo, ca estis traducita en esperanton de Fernando de Diego. Marques ricevis la Nobel Premion de Literaturo en la iaro 1982 dum siei lastai vivo iaroi li suferis grandan malfacilezon por vercado pro perdo de memoro causata de demenso. Tamen, quelcain iaroin post lia morto, liei familianoi annonsis che li lasis lastan romanon, vercitan parte ciam li iam trovigis malsana. Citiu libro estas en augusto ni rencontijos. La autoro mem taxis sian lastan vercon tutte sen valora, cae petis la familianoin che ili forgetu gin. Sed ili conservis la vercon, cae fine publicigis gin en la iaro du mil dudec quar. En la enconduco alla libro, ili clarigis la chialon de la malobeo. Gine estas el stara libro, tutte ne comparebla cun la brilae antauae vercoi de Marques. Mancas la colora, musique rava, ca noviga stilo, mancas la subtilae, tutte ne attendatae, commentoi, ca homurae aludoi, mancas la mal naiva forto. La raconto mem estas apenao ses chapitra novelo, iom melancolia raporto pri la angoroi de etzino, quiu tiu iare visitas la tombon de sia patrino en Cariba insulo, cae travivas rencontoin cun strangai homoi oni povus nomi gin grisa racconto. Tamen, la verco estas eleganta, flua, cum tre pensiga en havo, cae legigas con plesuro. Ne mancas poesiecei fragmentoi cae surprisa scenoi. Turninte la lastan pagion, la leganto ne povas eviti pluan meditadon prii la homa dramo en gi. Estas cortuše pensi che l'autoro fin vercis gin iam sub la premo de demenso. Ciom da clopodoi li certe faris por concentri sian restantan menson ie la fluo de la historio, ie la personezzo de siei roluloi, ie la ritmo de la tutta raccontado li ne plus successis attingi sian antauan genian construadon, sed la verco fine estas digna texto quiu attestas lian amon al literaturo. Mi pensas che en augusto ni rencontigios ne estas alt pinta verco, sed valora rometsa attesto pri la gravezzo de literaturo en la Roma vivo.